nauta, qui fluctibus iactatur ac mergitur, fluctibus iactor ac mergor. Serva me, Neptune, qui prope ades, quamquam nec videris nec audiris ab ominibus. Neptunus, fluctibus iacteris, nauta, nec vero mergeris. Nam ego ad suum, quamquam nec videor nec audior. Deus ab ominibus nec videtur nec auditur. Nauta e, qui fluctibus iactantur ac merguntur fluctibus iactamur ac mergimur servate nos o dei boni qui propria destis quamquam nec videmini nec audimini abominibus dei fluctibus iactamini nautae nec vero mergimini nam nos ad sumus quamquam nec videmur nec audimur dei abominibus nec videntur nec audiuntur